LDK 2030. Sveiki gyvi, mėly laisvosios bangos klausytojai. Tęsime paskaitų ciklą arba paskaitų ratą, kaip tai vadina jų autorius Aivaras Lileika. Paskaitų tema LDK 2030. Aivaras yra įsitikinęs, kad jis kuo puikiausiai viską išdėstys pats be jokio moderatoriaus. Aivarai, eteris tavo. E, Labą dieną klausytojai, ačiū už jūsų dėmesį ir pradėsiu aš nuo vieno prisiminimo, e, kurį e, apturėjau Londone. Musulmonai pastatė mečetę ir laipsnis, kampas, kuriuo jin turėjo stovėti į jų šventų švenčiausią vietą Meką, skyrėsi vienu, dviem laipsniais kampas. Ir vietoj to, kad jie visi atsisukę melstusi į Meką, jie staiga gavos, kad meldžiasi į Jeruzalę. Kai tai sužinojo, jie visus pamatus nugriovė ir perstatė visą statinį. Ir aš pradėjau nuo to palyginimo dėl to, kad e, iš tikrųjų mes šiai dienai esame mūsų praeities pasirinkimų išvestinėje judėjimo kryptyje, kurią, kaip turbūt supratote, e, jeigu jinai sutampa su mūsų siekiais, su mūsų norais, e, žmonės jaučiasi laimingi ir juda visi kartu, be jokių susiskaldimų galbūt, be jokių didelių ginčių esminėse klausimuose. E, nebėgdami šalies šiuo atveju mes matome vaizdą, kai iš šalies nyksta ne tik tai gyventojai, bet ir vaikai, kurie bus priežastim ateityje galėtų galbūt būti priežastim ateityje Lietuvos gyventojų. Tai yra mes matom, kad tas kampas, kuris, tas pamatas, kuris buvo padėtas pirmaisiais mūsų nepriklausomybės, mūsų laisvės metais, galimai skiriasi nuo to, ko iš tikrųjų žmonės norėjo, to, ko žmonės siekia ir kaip pasiekmė mes turime nykstantį kraštą nykstančias mokyklas, e, nykstančius e, gyvenvietės, kaimus. Ir e, vienas miestas turbūt, kuris egzistuoja gerai auga, tai Vilnius. Ir tai daugiausiai turbūt atvykėlių kitataučių sąskaita. Tai šiuo atveju prie esminių dalykų turbūt reikia suprasti apie nūdenos sistemą. Apie sistemą, į kurią mes siekdami laisvės, trokšdami liktai ją pasiekę, E, kur mes atėjome. E, Henris Kissingeris yra labai gražiai pasakęs, kas valdo maisto tiekimą, valdo žmonės. Kas valdo energiją, gali valdyti visą žemyną. Kas valdo pinigus, valdo pasaulį. Ir pratęsiu šitą mintį e, sisteminio, tai pavadinkim, valdymo e, apibrėžimų kažkokiu tai, kur akivaizdu, jog visos industrinės valstybės ir didžioji dalis šios dienos pasaulio valstybių yra tiesiog valdomos, kontroliuojamos per kreditų sistemą. Mūsų visų kreditavimo sistema yra sutelkta net ne mūsų vyriausybės reguliuojamosi įstaigose, tačiau jos reguliuoja vyriausybės darbą. Pavyzdžiui, Viliboras. E, arba Pasaulio bankas, arba Europos rekonstrukcijos ir kiti bankai. Tautos plėtra, jos augimas ir galiausiai visų mūsų užimtumas gaunas, kad yra kelių žmonių, kurie didžiulė tikimybė, kad yra ne Lietuvoje, jų rankose. Ir dabar mes esame vieni iš labiausiai valdomi, vieni iš labiausiai kontroliuojami, tarsi vyriausybės fasado. O pastaroji kaip akivaizdžiai jūs matote, yra valdoma per jai suteiktus kreditus. Mūsų suvokiant civilizuotam pasauliu matom, jog tai vis labiau tampa ne laisvos valios pasirinkimas, valdymas, tarnavimas, o tik galimybė pasirinkti iš anksto paruošto reguliavimo aktą, kuriuo apsprendžiami mokesčių, mokesčių dydžiai ir mokesčiai. Taip, mes atsidūrėm pasaulyje, kuriame vis daugiau kontrolės, vis mažiau saviraiškos, žmonės tampa vis mažiau atsakingais už tos iš viršaus nuleistus įstatymus ir vis mažiau mąstančiais. Deja. Ir vis daugiau ir daugiau dirbantis, kad padengtų menamą savo, o tiksliau valstybės skolą. Ir tas mūsų išėjimas 91 metų, 90, 89, 1989 iš tikrųjų buvo vainikuotas dviem, tai pavadinkim, e, galbūt e, dviejų stovyklų atstovų asmenyse. Tai vienas Algirdas Brazauskas, kitas Vytautas Landsbergis. Ir trečią aš paminėsiu, e, kurio E, kurio naudai kandidatuodamas 1993 metų rinkimuose e, atidavė savo e, vietą, taip vadinkim, prezidentūrai, busimoji tai yra Stasys Lozoraitis. Taigi, mes iš tikrųjų susidurėm, jog tas trumpas laikas, trumpas dainuojančios revoliucijos, kurioje mums buvo sakoma, kad mes siekiam laisvės, baigėsi iš tikrųjų dviejų galbūt ekonominių, tai pavadinkime, sistemų susidūrimų, kurių iš esmės abi yra vienodos. Vienodos, nes tai yra valstybės skolos. Ir jeigu jūs paimsite, aš nesakau, kad tai blogai ir gerai, tiesiog, kad valstybės skola auga. Ir gaunasi, kad mes turime tik tai Seimo pavydalę, vyriausybės pavydalę, uh, administratorius, mokesčių surinkimo administratorius, kur galimai, galimai kažkuria tai dalį tų administracinių, tai pavadinkime, išlaidų arba to biudžeto viso pasiema patys administratoriai ir iš ko jie gyvena. Ir gaunasi, kad mokesčiai kaip skola yra nuolatinė ir amžina, o ne mokesčiai kaip, pavadinkime šiuo atveju, galimybė e, pinigų uždirbti pinigus. Realybėje vietoj to, kad mūsų mokesčiai būtų pelną nešanti investicija, mes turime nuolatinį nuostolį, kurį apmokam trečiom valstybėm. Jūs galite tiesiog pasižiūrėti, kur Lietuvos pinigai didžioji dalis išvažiuoja ir kiek pasiema e, biudžeto administratoriai, kurie yra realybėje tikrovėje tik fasadas. Ir 93 e, metų įvykiai, e, būtent prezidento rinkimai, E, išryškino e, kryptis Lietuvos, būtent tas 1-2 <laughs> procentai, pavadinkime, į kurią pusę mes žiūrėsime. Ir vienas asmo, kaip minėjau, buvo e, Algirdas Brazauskas, o kiti du - tai Stasys Lazuraitis ir Vytautas Landsbergis. Tai šiuo atveju, jeigu geriau atidžiau pasižiūrėsime į to meto rinkimus, į to meto lūkesčius, mes iš tikrųjų matome dvi Lietuvas. Tai yra Lietuva Lietuvoje ir matom Lietuvą išeivijoje. Tai yra karo laikotarpis 40-45 e, pokariniam laikotarpyje, tam, e, sakykime, e, šviesaus ateities sėkimo komunizmo statymę ir pereinamajam laikotarpį socializmo, mes netekome apie vieną milijonų gyventojų. Tai yra, kas trečias Lietuvos gyventojas buvo išnykęs, bet turim fenomeną, kad yra dvi Lietuvos. Viena ta emigracijai, o kita Lietuvoje. Ir e, Lozaraičio asmenyje galimai tai būtų susijungimas dviejų Lietuvų į vieną. Šiuo atveju mes tas dvi Lietuvas skirtingas iki šiai dienai ir tebe turime. Tai yra Lietuva išeivijai ir Lietuva Lietuvoje viena, tai yra senieji apračikai, funkcionieriai, kurie buvo tikri meistrai tiek statybose, tiek mokesčio administravime ir kiti, kurie uh, e, turbūt nelabai daug ko skirtusi, bet būtų daugiau e, mokesčių, daugiau galbūt investicijų ir skolų, kas mes šiaip matom bet kurio atveju lietai, bet užtikrintai ateina, tai yra surišta daugiau su vadinamosiam vakarų Europos valstybėm. Ir e, lietai pamažu Lietuvos ūkis, ekonomika pereina prie to modelio, kuris 93 metais buvo palaidotas, bet tie aparačikai, pavadinkime, veikia iki pačiai dienai inertiškai ir kadangi ta sistema e, yra tik tai tų, kas administruoja mokesčius e, surinktus e, gerbuvį sukurta, mes matom akivaizdžiai, kad tie, kas administruoja, gyvena gerai, o tie, kas prie, iš jų likučių gyvena, gyvena blogai, todėl didžioji dalis Lietuvos gyventojų važiuoja ten, kur mokesčių administratoriai vagia mažiau arba paskirsto kompetitingiau ir teisingiau e, surinktus mokesčių mokėtojų pinigus. Tai aš šiuo atveju kalbu apie Britaniją, apie Norvegiją, apie Vokietiją, apie Junktinės Amerikos valstijos. Ir e, ten Lietuvos didžioji dalis gyventojų patraukia, nežiūrint tai, kad 93 metais mes galimai turėjome uh, galimybę sujungti tą Lietuvą išeivyje ir Lietuva Lietuvoje šitą galimybę buvo sunaikinta 93 metais, bet tai dar nereiškia, kad mes, e, lietuviai, mes tie, kurie masto apie valstybę, e, negalime tą vieną ar du procentus, kurie įtakoja mūsų judėjimo kryptį, veiklos kryptis, pataisyti naudingą mums linkme. E, jeigu žiūrėsime į drugelių pasaulį, pavadinkim taip, kur iš vikšro visą laiką išsirita drugelis. Vikšras ir drugelis nėra tas pats, nežiūrint, kad savo esme tai yra skirtingi ta pati būtybė, tik skirtingose pavydaluose, tik ant tikrose laikotarpiuose. Tai mes kaip tauta turėtumėm suvokti tą laikotarpį, e, kurį patyrėm nuo 88 kaip to vikšro, kur iš tikrųjų mes kaip graužikai staiga poliam viską greušti gavę tą laisvę. E, Spekulacijos, e, atkatai visi, reketas e, ir visos įmanomas blogybės ir gerybės, kokias tik tai galim įsivaizduoti, buvo viename. Ir labai puikiai Ciceronas yra pasakęs, kad jeigu nori sužlugdyti valstybę, suteik neribotą laisvę E, būtent valdininkams ir <laughs> tarnautojams valstybės. Ir tada valstybė tikrai žlugs. Tai mes savotiškai ir matome ir dabar kaip tik e, gegužės pirmą, tai 2004 metais mes turime aiškiai pripažinti savo, kad Lietuvos valstybė yra ES valstybės sudėdamoji dalis, o ne ES yra Lietuvos valstybės sudėdamoji dalis. E, tai šiuo atveju Norvegija ar Šveicarija yra atskirai ir vykdo, vysto savo ekonomiką, savo politiką savotiškai. O mes šiuo atveju tą praradome Ir todėl mes turėtumėm labai atidžiai pasižiūrėti tą laidos netgi pavadinimą LDK 2030, e, kokia ta Lietuva bus ateityje, ko mes siekiame, ko mes norime. Ir aš kviečiu klausytojus e, prisijungti Facebook'o grupę, tai bus LDK 2030 e, tinklapį Facebook'e esanti bendruomenė ir lauksiu be abejo pasiūlymų, lauksiu pastabų dėl tų dviejų lietų, dėl tų mokesčių administravimo, dėl mokesčių kaip pelno nešančios investicijos pavertimą. Ir e, kviečiu visus įsijungti į bendrą valstybės kūrimą, ne atskirą, o ypatingai jaunimą, nes tas vikšrelis, tie senieji aparačikai, mes matome, e, pasistengia taip, kad valstybė pas mus tas 1-2 procentai, kuriuos mes e, pasukome, byra labai stipriai, labai greitai ir vien iš demografinio parametro mes matom artimiausioje ateityje 50-40 metų bėgį mes atsidursim prie sunikimo demografinio, tiesiog jau nekalbant apie kultūrinį, politinį ir kažkokį kitokį. E, <clears throat> Dabar dar, e, kadangi mes lietai ir užtikrintai bandysime žiūrėti visus įvykius, kurie įtakojo uh, e, tam tikrus įvykius, gal kuriuos apeina ir nūdenos e, spauda, nūdenos televizija, e, karšti įvykiai. Tai su Stasio Lozoraičio pralaimėjimu 93 vasario 14-25 vasario, kada buvo Algirdas Brazauskas išrinktas prezident, prezidentu, mes turime labai keistą įvykį E, kuris yra vadinamas paka, Pakaunės maištas, e, kuris, kuriam vadovavo Jonas Maskvytis Kauno rajone. Tai šiuo atveju, jeigu mes pasiskaitysime e, dalyvių prisiminimus, pavyzdžiui, kad ir Rimgaudo Kazieno, pačio Maskvyčio, kad ir pačio Vytauto Landsbergio, dėja Algirdo Brazausko versijos nebeišgirsime, kaip ir Jūro Abramavičiaus, tai mes pamatysime, kad tuo metu mes iš tikrųjų buvome prie panašaus įvykio kaip 1926 metais. Tai yra viena pusė, pavadinkim, buvo dešinieji, kurie siekia tų vietas, sakykim, pavadinkim, vietas užimti, kurias buvo užėmę komunistiniai aparačikai arba biurokratai e, iš Sovijos gavę išsilavinimą ir įgyję patirtį tiek vadovauti, tiek ūkininkauti su sovietiniais laikais, su naujai atėjusiais. Mes matome dvi stovyklas, e, kuriuose e, susikoncentravo dvi jėgos - viena kairė, kita dešinėje. Ir po trumpės pertraukėlės mes grįšime prie smulkesnės apžvalgos po šitų įvykių. LDK 2030. Sveiki dar kartą, e, pratesime apie pakaunės e, savanorių vadinamąjį maištą, kuris yra labai panašus į 1926 metų valstybinį perversmą, kuomet Algir Smetona e, perėmė valdymą Respublikoje. Aš paminėsiu e, keletą citatų iš e, tų įvykio dalyvių tai yra Rimgaudo Kazieno, kuris tiesiogiai pasako, kad perversmas nepavyko dėl Landsbergio dėlsimo, dėl e, atidėliojimų ir dėl Jūro Abromavičiaus įsivėlimo ir sustabdymo savanorio judėjimo. Ir šiuo atveju kariuomenė Lietuvos e, buvo nuo šalyje, kaip ir 1926 metais, ir galimai būtų kariuomenė prisijungus prie savanorių. E, ir e, mes turėtumėm galimai galbūt kitokią Lietuvą, bet turime tokią, kokią turime. E, ir tai yra istoriniai įvykiai, kuriuos mes turime blaiviai ir visapusiškai pasižiūrėti, nusėsmeninę. Tai yra mes matome, kad mes stojame iš tikrųjų prie e, krypčių, kuriomis pasuko valstybėmis, o ne netgi prie asmenų, kurie dabar jau galim juos nuosmeninti tiek Vytautą Landsbergį, tiek Algirdą Brazauską, nes mes jau dabar esam tų žingsnių, kuriuos jie tuo met padarė, kaip ir įkaitais arba išvestinėje. Šiuo atveju vidaus reikalų kariuomenė, palaikydama Algirdą Brazauską, e, mes matome suvaldę tą, sakykime, dešiniųjų ateimą arba tų neprofesionalų, e, neturėjusių kažkokių tai valdymo patirties įgyto sovietiniuose įstaigose. Tai šiuo atveju 93 metų įvykiuose mes matome akivaizdžią nomenklatūros, biurokratijos, oligarchijos e, pergalę, o tos jėgos, sakykime, kurios e, tikėjo e, dainuojančią revoliuciją, kurios tikėjo į geresnį gyvenimą, bet nežinojo, kaip jį statyti, liko toj pralaimėjusiai stovykloj. Ar tai dėl savo neveiklumo būtų be abejo labai įdomu žinoti, ar tai dėl kažkokių tai dviejonių, ar tai dėl baimės, nes tuo pačiu metu, kai vyko šitas maištas, buvo išvedinėjimai Rusijos armija, tai, sakykime, irgi ta baime, kad neįsikištų ir neperimtų valstybės valdymą. Tai yra istoriniai įvykius, kuris mano supratimu nulėmė visą tolimesnę Lietuvos eigą. Šie du įvykiai. E, Algirdo Brazausko pergalė prieš e, Stasį Lozoraitį ir pakaunės maištas, pavadinkime, kuris buvo nuslopintas ir šiuo atveju ta e, Saidžio dainuojančios revoliucijos vaikai tikėjai idealizmą pralaimi e, patirties, ūkinės, valstybinės patirties turinčiam biurokratiniam aparatui, kuris staiga po šitos pergalės mes matome ir suvaržo tą visą laisvąją prekybą Lietuvoje, kuri klėstėjo turgavėtėse ir e, visas tas Lietuvoje plasmasinių karolių darimas, džinsų e, da, e, kirpimas ir dažymas ir vežimas į Rusiją, į Lenkiją ir kitas šalis. Tai yra tas mūsų e, ekonominis siekis būti turtingais ir laisvais savotiškai baigėsi tikrų profesionalų rankose ir iš vienos pusės galim pasidžiaugti, nes e, valstybė toliau egzistavo, toliau judėjo ir kaip išvestinio jos visgi buvo 2004 m. gegužės pirmos įsileimas į ES, kaip prieš tai dar ir į NATO. Tai šiuo atveju E, visi, kas istoriją domėsis, būtinai turi sustoti ties tais dviem įvykiais ir kiek įmanoma juos išnagrinėti, nes jie būtent, kaip aš jau minėjau, nulėmė. E, kita dalis, e, kad kurią dažnai bandoma apeiti, kuri dažnai yra kaip ir nutylima, bet su kuria mes vos ne kasdien susidarėme, ypač važiuodami greitkeliu Vilnius e, Klaipeda. Už kryškalnį iš karto pamatome stovinčius naftos bokštelius. Tai yra faktas, kad Lietuva yra naftos valstybė. Ne tik naftos, bet ir geležies rūdos, e, dabar sužinojom ir dujų dar. E, yra bėda, kad būdami naftos valstybė, būdami turėdami net ir aukso nedidelius kiekius, milžiniškus geležies rūdos, pasirodo dabar visai neseniai ir dujų, mes neturime, e, sakykime, tokių įstatymų, kaip pavyzdžiui, ar Norvegijai, ar Indijai toj pačioj, ar Australijoje. Tai neturime įstatymų, kurie užtikrintų, kad kažkas tai išsirbegavo pelną, bet e, iš, iš tos mūsų žemėje esančios žaliavos, bet e, nepasirūpina nei pačia žemė, nepasirūpina nei pačiais gyventojais ir panašiais dalykais. Apie tai labai daug e, yra kalbama. E, Ir todėl, kol mes neturime paruošę, e, mano supratimu, atsakomybės įstatymo, pagal kurį politikas prisijama e, pagal darbo sutartį asmeninę atsakomybę už patirtus nuostolius tiek e, ir tai neturi būti taikomas senaties terminas, neturėtų būti taikomi e, tik tai mūsų šalies ekspertų vertinimai, bet tai turėtų būti visapusiški ir kiek įmanoma aiškesni tyrimai, kurių pasiekoje mes matytumėm tos asmenius, e, kurie duoda pelną valstybė, iš to ir gyvena, e, o ne tai, kad gyvena tik tai jie gerai. Tai yra iš to pelno, kurį gauna valstybė, jie gyvena plus piliečiai. Ir tai vad, kai tai bus sutvarkyta, e, žemės gelmių įstatymai, tada mes galim pradėti kalbėti apie bet kokius gavybą tiek geležies rūdos, tiek skalūninių dujų tiek aukso, kurio kažkoks nedidelis kiekis yra, tiek e, didelis, labai panašu didelis kiekis e, naftos. E, tai yra viena iš mūsų valstybinių rykščių, kad e, mūsų mąstymas dažniausiai baigėsi ties savo asmeninių daržų, asmeninių sodų, nes ta skurdo visuomenė, e, visuotinio deficito e, kuris susikūrė e, komunizmo statymo, kada vaikams nereikės beveik nieko veikti ir daryti, visi gyvens ir skraidys į kosmosą ir menulį, e, kažkaip tai netėjo. Ir statydami mes labai labai nuskurdome. Ir ta dalis, kuri nuskurdusi, trūks plyš, e, be abejo, čia jų yra asmenis interesas, stengiasi išlaikyti savo valdžią, savo buvimą prie to bendro katilo, apšeko taip negražiai pavadinsiu, iš kurio tas, kas prieina, gali pasimti didžiausią, administruodamas visus tos mokesčių gyventojų, iš gyventojų surinkus mokesčių, administruodamas jos gali gerai gyventi. Tai šiuo atveju turėtų būti ypatingai griežti įstatymai, o iš kitos pusės, e, galimai gal net ir jų atlyginimai pririšti prie to, kaip tas projektas duoda valstybei pelną, tai yra tam, kad lobizmas, tie kyšiai visi, e, nematomi kyšiai esantys Seime ir vyriausybėje baigtus visiems laikams. Ir, pavyzdžiui, jeigu kažkas tai įstatymą priema, galėtų būti tas įstatymas e, suteikiantis valstybei milžinišką pelną ir mokamas tol, kol tas pelnas yra tam asmeniui. Tai šiuo atveju būtent aš kalbu apie ateitį ir e, praeitį. Tai yra, mes turim objektyviai pasižiūrėti tą praeitį visiškai nešališkai, nes e, tikrovė iš tikrųjų nėra nei gėrio, nei blogio. Tai yra dvi tik emocinės, taip pavadinkim, būsenos, tai nėra blogas žalgeris ar nėra bloga statyba, tai yra tik tai skonio reikalas, bet tai yra tiek, kiek tai suteikia gyvybės, kiek tai suteikia jėgų, kiek tai suteikia e, pajamų, pavadinkime, kad tu galėtumai laisvai gyventi. Tai per šitą prizmę, e, kadangi laida mūsų LDK 2030, pasižiūrėkime į tą ateitį ir e, kartu su klausytojais aš kviečiu pamastyti šiek tiek ir apie galimą darbo sutartį, kur LDK 2030 ateityje e, žmonės bus e, nebesarmačiai, kaip mūsų liaudėje sako, o turintis armatos, tai yra doros ir dirbantis tautai ir valstybei. Prieš pabaigą aš perskaitysiu asmens, paprasto piliečio, kurių mes matome vis mažėja ir mažėja Lietuvoje. Ir mintis, kurias netyčia užtikau internetiniai erdvėjai, e, pasidalinsiu apie priežastis, kodėl jisai išvyko iš krašto mūsų, apie priežastis, kodėl jisai turėtų likti krašte, aš ką tik kalbėjau, Tai yra visų pirma gerbuvis, tiek ekonominis, tiek galimybė laisvai reikšti mintis, kurios neša gyvatą gyvybę nemirti. Taigi skaitau tas mintis. Atvirai sakant, iš Lietuvos emigravau ne dėl materialinių priežasčių, o dėl 20, 33 kitų priežasčių. Materialinė priežastis yra, bet ji nėra, tai yra menka ir visiškai nesvarbi. Pirma, žmogus Lietuvoje yra visiškas nulis. Žmogaus vertė, teisės, individualumas sutripti, sulyginti su žemės paviršiumi. Visa tai egzistuoja tik popieriuose, kurie parodomi ES ir jungtinių tautų pareigūnams. Jeigu turi galingų dėdžių tetų tėvų, esi visiškas nieka vertis, jei neturi jų. Pavargau nuo korumpuotų gydytojų, politikų, teisininkų, policininkų. Kai tekdavo jos kreiptis, buvau, į mane buvo žiūrima kaip į žiūrkę iš aukštumų. Susireikšminusi esybių pozą sakyti sakydavo, aš valdau pasaulį, tu esi niekas, tu marionetė, kuri savo kišeniai ar rankiniai atneša taip lauktą vokelį. Šlikštus jausmas. Trečia. Ar galim gyventi šalyje, kur žmogus pavogęs dešimt kiaušinių, kad išmaitintų aukstančius vaikus, sodinamas į kalėjimą keliariems metams, o persiryje sukčiai vagis, aferistai išvogia milijonus, vaikštinė laisvi ir išsišiepia dirbtinius dantis, rodydami vadina save elitų grėtinėlę. Apie jos kuriamą Arogancija bei pataikavimų dvelkiančios laidos, rašomi dirbtiniai interviu, graudu iki ašarų. Ketvirta. Prieš dešimt metų teko išgyventi nuo savo būto apiplėšimo Kaune. Būtą paveldėjau iš mirusios močiutės. Buvau studentė. Tad viskas, ką pavogė, buvo labai brangu ir vertinga. Absurdo teatras prasidėjo tuo met, kai iškviesta policija net nebandė man padėti iškoti nusikaltelių, bet tyčiojas iš mane žemino ir skaudino klaikiamis replikomis ir klausimais. Studentė jau savo būtą turi, iš kur pinigai? Aš dirbu. O neturiu savo būto? Sakai, kad tūkstantį litų pavogė? O iš kur pas studentę tokie dideli pinigai? Žodžiu, bandė mane pačią padaryti nusikaltelį ir vagimi, bjauru prisiminti. Penkta. Lietuvoje susirgti ar tapti invalidu netgi negalvok, supūsi gyvas. Iš bado ir skurdo numirsi. Ar žmogiška būtybė gali išgyventi iš tokių varganų lygos pašalpų? Taip gali, vieną dieną. Šešta. Ar galim gyventi šalyje, kurioje egzistuoja joks pakantumas, pagarba kitam žmogui, ypač senukams, vaikams, ligonėms, neįgaliesiems, gyvena tik stipriausias. Tai yra, jeigu būsi kaip parklys, begemotas ar drakonas, išgyvensi ir dar būsi pagarboj. Sistema tokia - melok, šau, kriek, lip kitiems per ant galvų, trypka. Žemink, muž, gazdink, sprogdink, tyčiokis, tu valdai, tu jėga, tu elitas. Klaikuma. Tad ar gali tokioje visuomenėje išgyventi senukai, ligoniai, tikrieji šviesuoliai, malonus ir mandagus geronoriški žmonės? Septinta, nedaug dievė, jeigu Lietuvoje tapsi studentų, kurio neremia turtingi tėvai. Ar gali išgyventi jaunas žmogus iš kelių litų stipendijos? Skurdo ir vargo teatras. Tad ką daryti studentams? Nėra kitos išeities. Todėl mes turime tiek daug laisvo elgesio žmonių tarp studentų, studenčių. Aštunta, ar galima gyventi šalyje, kur visiškai neveikia socialinė rūpybė? jokios dirbtinė pagalba bedarbiams, vienišoms mamoms, į alkoholį ir narkotiką liūną įklimpusiems, daugia vaikiam šam, šeimoms ir panašiai. Tai mes matome, čia kelias tik tai mintis pacitavau, jos buvo apie 2006 metus matomai užrašytos. E, dar kai mūsų bedarbiai negavo didelių pašalpų šiai dienai, žmonės jau išmokyti net nedirbti ir gyvenčiau iš bedarbio pašalpų. Bet viena kas yra svarbiausia atsiminti, tai yra, pabaigsiu aš taip pat pasakojimu vieną šitą laidą. Vienam miestelė gyveno jauna šeima vyras, žmona vaikai. Ir atsiklausė šalia jų nauji kaimynai, irgi šeima. Žmona visą laiką vietinio gyventojo stebėjęs, oi kaip naujieji kaimynai skalbinius iškabino prieš saulę džiovintis kieme. Ir sako, žiūrėk vyrai, žiūrėk, kokie nešvarūs kalbiniai, nemoka jie skalbti, tai nevykėliai. Ir taip tęsės kelias savaitės. Naujieji kaimynai vis džiausti savo skalbinius kieme, o vietinio gyventojų žmoga vis rūpinos, va, kaip skalbiniai atrodo neišpla, neišskalbti. Tačiau jos vyras nieko į tai neatsakydavo, tylėdavo. Ir štai vieną dieną vyrui sugrįžus iš darbo žmona pasakė, kad naujieji kaimynai jau pagaliau išmoko gerai skalbti. Mat skalbiniai tiesiog baluoja nuo švaraus puikaus skalbimo. Tada vyras Sako žmonai, žinai, brangioji, aš į rytą atsikėliau labai anksti ir prieš vykdamas į darbą nuvaliau mūsų namo langus, kurie yra kiemo pusėje. Žmona išputė akis ir nutilo visa paraudonavusi. Nusiplaukim, nusivalykim savo langus ir tada daug kas kitaip atrodys. Ačiū.